بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد ندقم إسلام اجلس بنا نؤمن ساعة هاني منينو اليسيما صحابي كم وانبيا موجة كتابعين الأسود ابن هلال المحاربي أم كان سيسي تواميني وكاتي فلاني يعني كبيندي فلاني تواميني uh, maashara almuslimin maneno haya au athar hii imepokewa na ibn abi shaiba kwenye musannaf yake ndani ya athar hii tuko na fawaid tunapata kadhaa mojawapo ni kuwa aliman aliman inazidi na inapungua kama ilivyo itikadi ya ahlusunna waljamaa mwambia kana sisi hapa tuamini utambo fulani muda fulani kwa hivyo muda ule akawa anaamini ni imani ambayo kwamba haikuwa imezidi na hiyo ndio itikadi ahlu sunna waljamaa kuwa imani huzidi kwa kutekeleza mema na hupungua kwa kutekeleza maovu katika faida ya athar hini tunapata kuwa imani kama vile ni itikadi iliyoko kwenye moyo vile vile ni matendo na pia ni matamshi sababu kukaa pale ni kitendo na kumwamini alikuwa wanakusudia ni kupeana mawaidha na kunasihiana hayo ni maneno kwa hivyo yote yakaingia katika nini katika imani kwa hivyo uh, imani inakusanya itikadi imani inakusanya matendo imani inakusanya matamshi kama ilivyo vile vile itikadi ya ahlusunna waljamaa Faida ya tatu na ya mwisho tutakayoiangazia ni kuwa tunapata katika maneno haya ya sahabi huyu mtukufu radhiallahu anhu Muadh ni umuhimu wa mtu kutumia wakati wake taimu yake katika mambo ya kheri katika mambo ya iman katika kusikiliza mawaidha katika kunushuru mawaidha katika kukumbushana na kukumbusha, kukumbusha wenzake sawa iwe ni moja kwa moja au iwe kupitia kwa njia za mawasiliano ambazo kwamba leo hii Allah subhanahu wa ta'ala ametuniamesha nazo. Ni neema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hini tuitumie kwenye mambo ya, ya kheri. Kwa hivyo usione ubakhili, usione ugumu wa kutumia wakati wako kwa jambo la imani kwa jambo la kukumbushana, kwa jambo la kusikiliza mawaidha au kumtumia mwenzako mawaidha, sawa ni katika social media, sawa ni katika durusu za misikitini au madarasani. kwa hivyo maashara muslimin chukue faida tuchukue faida ya maneno haya ya muadh radiallahu anh tuyatekeleze omba allah subhanahu wataala tuwafikie na kila la kheri innahu waliyu dhalika walqadiru alaih صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم